Copii dragi în pripă, cu toții veniți, la Betlehem vesel spre iesle grăbiți, căci dulce e vestea cerescului când Iisus se coboară la noi pe pământ, căci dulce e vestea cerescului când Iisuse, coboară la noi pe pământ.